Վալերինը մեկ այն փոքրիկներից, ում համար Արցախի հանրային ռադիոն ամանորյա հեքիաթ էր պատրաստել։ Վալերիի հետ սկսում ենք հարցազրույցը, փորձում ենք ձայնը, լսվում է։ Մինչ ամանոր ռադիոն մեր զոհված հերոսների զավակների կողքին էր։ Մեզ համար մեծ պատիվ էր ամանորն անցկացնել կյանքը հայրենիքի փրկությանը զոհաբերած մեր եղբայրներին, երեխաների հետ։ Եվ ահա Կիչանից Վալերին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայող Մասի Սարգսյանի ավակ որդին նամակ էր գրել Ձմեր Պապիկին։ Բարև սիրելի Ձմեր Պապ, ես Վալերիկն եմ։ Ես 7 տարեկան եմ եւ ապրում եմ Մարտակերտի շրջանի Կիչան գյուղում։ Ես ունեմ փոքր եղբայր Վարդանը, որը 3 տարեկան է։ 44-օրյա պատերազմը շատ փոխեց մեր կյանքը դեպի վատ կողմը։ Կյանքից տանելով մեր սիրելի հերոս հայրիկին։ Անցյալ տարի մենք մոռացել էինք ամանորի հրաշքների եւ Ձվեմեր Պապիկի բերած ուրախության մասին։ Այս տարի եւս իհարկե չենք ուրախանա այնպես, ինչպես ուրախանում էինք հայրիկի հետ, բայց կուզեմ, որ Ձմեր Պապիկը բերի այն նվերը, որը հայրիկս չհասցրեց բերել՝ թութակներ եղբորս համար, որը ունի հաշմանդամություն եւ չի կարողանում դեռ խոսել, եւ սամակատ ինձ համար։ Սիրելի Ձմեր պապ, եթե դու կարող ես իրականացնել բոլոր երեխաների երազանքները հատ-հատ, ապա իրականացրու նաև մեր բոլորի ընդհանուր երազանքը եւ խաղաղություն բեր բոլորիս։ Վալերիի հիշողության մեջ պատերազմն այսպես է սկսվել. Դմփունները եղել այդ վաղտը մունք գնացել ենք։ Մենք ապրել ապրել ենք Երևանում, եկել ենք այստեղ 21-ին երևի։ Ես մաման, ապերիկս ու քույրիկս։ Մամուս անունը Նատաշա, ապերիկից Վարդան, քույրիկից Լուիզա։ Իմ ազգանունս Վալերի Սարգսյան, Մասիսի։ Հայրիկի մասին չի կարողանում խոսել։ Միայն մեկ փաստ։ Ինքը մահացել է։ Զինվորական։ Զինվոր ինքը իրար։ եւ խոշոր կանաչ աչքերից գլորվում են արցունքները։ Լացը զսպելու թեման փոխելու համար խնդրեցի պատմել նամակում գրածը, կուլ տալով ցավը պատմեց ես ուժեր եմ շամակած, երկու հատ թուտակ ապերիկիս համար։ Ձմեր պապիկն անշուշտ կատարեց Վալերիի ցանկությունները։ Հիմա նաև կեսօրին զբաղմունք կունենա։ Աննանում եմ սպորտ եմ անում։ Արժմանիա բերես ու Ռուսաստի քշանում են կայնում, հետում անում։ Մինեն վազում տամ հայացներով։ Որ ուժեղ դառնամ, միլիցիա եմ ուզում դառնամ։ Որ գողերին փռնիմ։ Չէ, չկա։ Քաղաքում եմ ապրելան, ստեղ։ Ստեղ միլիցիա եմ մենան քինեմ կամ։ Իսկ ինչ կմեծանա, պատմում է, թե ինչպես են պատրաստվել ամանորին մուտիրալ ենք։ Շուշկիկ, գլորիկներ, ես եմ տիրալ, աստղել ենք տիրալ, հա, լուսերնել ենք տիրալ։ Մինը տոնածարի վրա է, մինը մեբելի վրա։ Վալերին ուրախանում է ավելի շատ իր հարազատներին ապահով տեսնելուց։ Ասում է կգնա ու Կիչանում կպատմի, թե ինչպես է անցկացրել օրը ռադիոյում։ Ավելի շատ սպասում է լավագույն ընկերուհուն, Անգելինային պատմել։ Դե ասելանում, որ ձմեր papi-ն եկալա, նվերներս տվալ, հետո Ընդդեմ ես նվերներս բազմալանում հինչում ստացալ։ Հետո երբ որ բերը բուծնենք ընդեղ ապրենք, կիրանք նորից տեղ։ Գեղեցիկ խելացի Վիտալին զսպվածությամբ է ընդունում հաջողություններն ու նշում. Գիտում, մամաս հրատի ասում։ Ասում է, դու շատ խելոք ես։ Ես քեզ սիրում եմ, հենովատի անում։ Միշտ անջատվում եմ միացնում։ Հենց հաբերիկը հա սա։ Մայրը փորձում է լրացնել ոչ մի կերպ չլրացվող հոր բացը։ Իսկ Վալերիա Մանորիա եւ ընդհանրապես ողջ կյանքի երազանքը սա է։ Ուզում եմ, որ իմ papa-ն շաղանա։ Ցավը զսպում, արցունքները մաքրում եւ հասուն տղայի պես մոտենում է մորը կարծես հիշողություններն իրեն չէին արցունք հոտել։ Խնամքով դասարվորում է եղբոր եւ իր նվերները եւ շտապում Կիչան, տուն, որտեղ կյանքը կիսվեց մինչեւ պատերազմն ու պատերազմից հետո։ Մեր կողքին մեկն էր այն հազարավոր զոհված զինծառայողների worth-իներից, ովքեր ապրում եւ շենացնում են մեզ մնացած մի բուր հայրենիքը։ Սիրելի ռադիոընկերներ, Փշրված երազանքները թող գալիք տարում նորոգվեն։ 2022-ը առանձնանա համախմբմամբ, սոցիալական արդարությամբ, վերագնահատված արժեքներով։ Թող երջանկությունը մտնի բոլորի տուն, արդարացված սպասումների, մանուկների, սեփական անկյուն ունենալու եւ իհարկե անվտանգ երկիր ունենալու տեսքով։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Ապրեք եւ արարեք մեր կողքին։